A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela. Meu pau virou instinto e apago o que vem pela reta. Perguntou como apagar, diz que tá queimando a besta. Eu falei, calma novinha, vê se tu não desespera. E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa. É só tu sentar com o cozinho, ó. Oh, sentar com a que é só tu sentar com o cozinho. Cê tá cacheira, quer só tu sentar com o cozinho. Ó, cê tá cacheira, quer só tu sentar, tu sentar, tu sentar com o cozinho. Ó, cê tá cacheira, quer só tu sentar com o cozinho. Ó, cê tá cacheira, quer só tu sentar, tu sentar, tu sentar com o cozinho. Ó, cê tá, ó, cê tá, cê, cê, cê tá cacheira, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá cacheira, cê tá, cê tá, cê, cê, cê tá cacheira, cê tá. Mano, sério. Nunca tive tanta vontade de meter com alguém como que eu tenho vontade de transar com você. Puta que pariu. E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa. É só tu sentar com o cozinho. Ó, oh, tá com a é só tu tá com o cozinho. Sentar com a xereca, é só tu sentar com o cozinho. Ó, oh, sentar com a é só tu sentar, tu sentar, tu sentar com o cozinho ó, senta com a que só tu senta com o cozinho, ó, senta com a xereca e só tu senta, tu senta, tu senta com o cozinho, ó, senta, ó, senta, senta, senta com a xereca, senta, senta, senta, senta com a xereca, senta, senta, senta, senta com a xereca, senta, senta, senta com a xereca. Mais uma, tá? É o DJ Eri, porra.